Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ում, ինչու եւ ինչպես էր աղոթում Տերը Բարեկամներ հարցերի շուրջ մեկնաբանությամբ տաղավարում հյուրընկալվել է Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Աղոթքը հոգևոր կյանքի ուղնուցուցն է եւ անշուշտ ամեն մի Քրիստոսին հավատացող մարդ ցանկանում է, որ իր աղոթքն Աստվածահաճո եւ լսելի լինի Տիրոջը։ Նրան, որի աղոթական վիճակն ավետարանական տարբեր դրվագներում այսպես է ներկայացնում Սուրբ Գիրքը. Եվ առավոտյան մոտ լույսը բացվելուց առաջ վեր կացավ եւ ելավ գնաց ամայի մի տեղ ու այնտեղ աղոթում էր։ իսկ նա խույս էր տալիս դեպի ամայի տեղեր եւ աղոթքի էր կանգնում։ Եվ այդ օրերին Հիսուս լեր բարձրացավ աղոթելու եւ ամբողջ գիշերն անցկացրեց աղոթելով։ եւ երբ ժողովրդի բազմությունն արցակեց, առանձին բարձրացավ լեր աղոթելու համար, եւ երբ երեկո եղավ, այնտեղ էր մենակ։ Սուրբ գրքում Քրիստոսին վերաբերվող ամենատպավորիչ եւ խորհրդավոր տեսարաններն աղոթքի տեսարաններն են։ Ավետարանում նաև ասվում է, որ աղոթքի ժամանակ Հիսուսն այնպիսի ուժեղ հոգեվարքի եւ ներքին պայքարի վիճակում էր հայտնվում, որ նրա քրտինքը նմանվում էր գետնին թափվող արյան կաթիլների։ Աղոթական այս վիճակի համար հռետորական հարցերի մի շարք հետամուտ է մարդու մտքերին, երբ նա կարդում է ավետարանը, ում, ինչու եւ ինչպես էր աղոթում Տերը։ Թեմայի շուրջ հոգևոր հայրերի մեկնությունները մարդուն ավելի են մերձեցնում աղոթական հոգեշահ վիճակին։ Տաղավարում Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանն է։ սա Քրիստոսի մարտհեղության հենց դրսևորումն է Քրիստոս շատ բաներ է անում իր փրկagorցության ժամանակ, որոնց կարիքը ինքը որպես Աստված չունի, բայց մի մոռացեք, որ Քրիստոս Աստված է եւ մարդ։ Նա մտել է մեր մարդկային իրականության մեջ, այսինքն ճշմարտապես մարդ է դարձել, ըստ եկեղեցու հայրերի ինքը որպես կատարյալ Աստված անցնում է նաեւ մարդկային բոլոր կրքերի կամ այսպես ասած գիրընտունակությունների կամ տկարությունների միջով եւ ազատագրում է մեզ այնտեղ բույն դրած չարի կապ հրապանքներից։ Այսինքն Քրիստոս տխրում է, Քրիստոս քաղցում է, Քրիստոս վախենում է Գեցեմանի պարտեզում, երբ որ աղոթում էր եւ խնդրում էր, որ այդ բաժակը անցկացնի իրենից հայրը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք Քրիստոսի մեջ շատ մարդկային դրսևորումներ։ Եվ հենց դրա մեջ է քրիստոնեության իսկությունը, որտեղ այդ տեղ ենք մենք համոզվում, որ ինքը ճշմարտապես մարդ է դարձել, որպեսի մարդու համար հնարավոր դառնա աստվածանալը եւ փրկվելը այնպես որ Քրիստոսի աղոթքը ինքը որպես Աստված կարիք չուներ աղոթելու, բայց որպես մարդ, որպես Աստված, որ դարձել է մարդ, աղոթում էր, որպեսի մեզ ցույց տա աղոթքի ճանապարհը, աղոթքի զորությունը, որ ընդհանրապես կյանքը աղոթք է, առանց աղոթքի հնարավոր չէ պատկերացնել մարդկային կյանքը։ Այդ երեկո Քրիստոս իր աշակերտների հետ եկավ Գեցսեմանի պարտեզ։ Քրիստոս գիտեր, որ մոտենում է մարդկանց մեղքերի համար իր մահվան ժամանակը։ Նրա համար ամենասարսափելին այն չէր, որ կմահանար խաչի վրա, եւ նույնիսկ այն չէր, որ մահը սարսափելի ցավոտ կլիներ։ Նրա համար ամենասարսափելին այն էր, որ պետք է իր վրա վերցներ ողջ մարդկության մեղքերը։ Չարչարանքների ժամանակ որդին ասաց հորը. Հայր, եթե կամենում ես, այս բաժակն ինձանից հեռացրու եւ ճուշանալով շարունակեց, բայց ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը թող լինի։ Այսպես աղոթում էր Փրկիչը, նա ով երբևէ որևէ մեղք չէր գործել։ Քրիստոս աղոթում էր ոչ թե ինքն իր համար, Քրիստոս աղոթում էր մեզ համար, մեզ փրկagorցելու համար։ Քրիստոս երբ քաղցում էր, մեր նման չէր քաղցում որպես դատապարտված մեկը, որը դատապարտված է քաղցի, որպեսի մեզ ազատագրեր այդ քաղցի մեջ դրված ворգրամոլությունից։ Երբ Քրիստոս ննջում էր, ինքը չէր ննջում պարզապես որպես մարդ, դա փրկagorցական ակտ է, որպեսի մեզ ազատագրի ծուլության մեղքից։ Երբ Քրիստոս մտնում էր խոսքի կամ աղոթքի աշտանմունքի մեջ, մեզ ցույց էր տալիս, որ Աստծուն կեղծ աղոթքներ պետք չի անել։ Աղոթքը շատ խորը զոհաբերություն է, եւ պատահական չի, որ աղոթքի ժամանակ նրանից քրտինք էր դուրս գալիս եւ արյան կաթիլներ էին դուրս գալիս։ Ցույց է տալիս, թե աղոթքը ինչպիսի կատարյալ նվիրաբերությամբ դու պիտի մատուցես Աստծուն, դա պարզապես խոսքեր չեն, դա պարզ մի զբաղմունք չէ, այլ քո Աստծուն նվիրվելու ամենակատարյալ ճանապարհն է, Աստծո հետ լինելու ճանապարհն է եւ այդտեղ դու զոհաբերության կարիք ունես։ Աղոթքը ըստ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու մեր սրտի ներքին զոհասեղանի վրա մատուցվող պատարակն է։ Մենք պատարակ ենք մատուցում։ Իսկ պատարակը զոհաբերություն է։ Ինչ ենք մենք զոհաբերում Աստծո։ Աստված ինքն իրեն է զոհաբերել մեզ։ Ինքն իրեն զոհ է մատուցել։ Մենք ինչ ենք մատուցում Աստծուն։ Աստված մեզանից պահանջում է, որ մենք մեր խաչը վերցնենք, իր ետևից գնանք, այսինքն կատարյալ նվիրում է պահանջում, սա է Աստծո պահանջը մեզանից։ Եվ Քրիստոս իր աղոթքով հենց դա է ցույց տալիս մեզ։ Այս Քրիստոսի աղոթքը մեզ ազատագրում է աղոթքի մասին բոլոր սխալ պատկերացումներից, խոսքի գործածության բոլոր սխալ երևույթներից, անեծքից, հայությունից, զազրախոսությունից, բոլոր այդ սրբապիղծ բաներից եւ այդ խոսքը դարձնում է որպես կատարյալ նվիրաբերություն, հոգու պատղաբերություն Աստծո առաջ։ Անդադարաղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, ասել է Տերը խաչելությունից առաջ, եւ իր օրինակով անընդհատ նորոք էր պահում աղոթքի գաղափարը, որին անդրադարձել էին նրա առաքյալներն ու որի կենարար ուժից զորացած հոգեվոր հայրերը եւս առ այսօր իրենց խրատների առանցքում են պահում աղոթքի անփոխարինելի կենսունակությունը իր աղոթքը մեզ համար ուսուցում է եւ նաեւ ինքը հայր մեր աղոթքը տալով ուսուցանեց ինչպես պիտի մենք աղոթենք որ առանց ներելու հնարավոր չէ ներում ստանալ այսինքն եթե դու ուրիշների մեղքերը չես ներում դու չես կարող ներում հայցել եւ հայր մեր աղոթքը ընդհանրապես աղոթքի ամենաֆունդամենտալ ուսուցումն է որ դու նախ հայր ես ասում հայր մեր այսինքն բարձվում է որ դու հայր ունես եւ որբ չես այս երկրի վրա դու հոգեոր պատկանելություն ունես բայց ինչպես հասկացանք որ մենք հայր ունենք որտեվ աստծո որդին եկավ մենք հասկացանք կա հայր եւ որդի եւ մենք կարող ենք որդեգրվել Քրիստոսի շնորներով նույնիսկ այդ բառը երբ մենք ասում ենք հայր մեր արդեն դա շատ մեծ ուսուցում է այգեկցին խրատում է. Աղոթենք անդադար, քանզի սա է անուշահոտ խունկը, որ ծխվում է Աստծո արչև ոսկե բուրվարով, որն էլ հաճելի է Աստծուն։ Աղոթքով միշտ բախենք արարչի գթարատության դուրը, աղոթքը սանդուղք է երկրից մինչև երկինք։ Ներսես շնորհալին աղոթքի խրատն ամրապնդում է իր փորձառությամբ հաճախ աղոթեցեք, քանզի աղոթքներն են, որ բարձրացնում են մարդկանց առաստված եւ Աստծուն խոնարեցնում դեպի մարդիկ։ Իսկ Տիրոջ խոստումն ուղեկցում է դերևս հին ուխտի ժամանակներից. Եթե իմ ժողովուրդը, որի վրա իմ անունն է դրված, զղջա, աղոթի եւ իմ երեսը փնտրի ու հետ դառնա իր չար ճանապարներից, ես էլ երկնքից կլսեմ, կներեմ նրանց եւ կբուժեմ նրանց երկիրը։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում հատված Սիրակի իմաստնությունից։ Կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Մի բարձեցիր զգեստների վերջությամբ եւ Փարքիտորը մի հպարտացիր։ Քանզի սքանչելի են տիրոջ գործերը եւ դրանք ծածկված են մարդկանցից։ Բազում բռնակալներ գետին նստեցին, և նա, որից չէին սպասում, թագը ստացավ։ Բազում հզորներ խիստ անարգվեցին, և անվանի մարդիկ մատնվեցին այլոց ձեռքը։ Քանի դեռ չի քննվել, մի մեղադրիր մարդուն, իմացիր, հետո պատժիր։ Քանի դեռ չես լսել, մի պատասխանիր եւ մի միջամտիր խոսակցությանը։ Մի պայքարիր այն բաների համար, որ քեզ չեն վերաբերում, եւ մի նստիր մեղավորների ատյանում նրանց կողքին։ Որդյակ, շատ գործեր մի ձեռնարկիր, քանզի բազում գործերի մեջ չես կարող անպարտ մնալ, եւ եթե հետամուտ լինես դրանց, չես հասնի վերջին եւ չես խուսափի կործանումից։ Մարդ կա, որ տկնում, աշխատում եւ աճապարում է, եւ սակայն առավել եւս կարիքի մեջ է մնում։ Մարդ էլ կա, որ ծույլ է, օկնության կարոտ, զորությունից զուրկ, աղքատության մեջ թաղված, սակայն տիրոջ աչքը նրան նայում է բարությամբ, ոտքի է կանգնեցնում նրան իր աղքատությունից, բարձրացնում է նրա գլուխը եւ շատերը զարմանում են դրա վրա։ Բարիքը, չարիքը, Կյանքը և մահը, աղքատությունն ու հարստությունը Տիրոջից են։ Տիրոջ պարգևը բարեպաշտներին է մնում, և հավիտյան է նրա բարեհաճությունը։ Ով հարստանում է ժլատությամբ և կուտակելով, նրա վարձի բաժինը այս է լինում։ Երբ նա ասում է, թե «հանգիստ գտա» և «այժմ պիտի վայելեմ իմ հարստությունը», Սակայն չգիտի թե երբ որ գա օրհասը, նա այլոց կթողնի այն ու կմեռնի։ Հավատարիմ մնա քո ուխտին, նվիրվիր նույն ուխտին եւ ծերացիր քո գործի մեջ։ Մի զարմացիր մեղավոր մարդու գործերի վրա։ Հավատա Տիրոջը եւ տոկա քո տկնության մեջ։ Տիրոջ համար դյուրին է աղքատին անակնկալ հարստացնելը։ Տիրոջ օրհնությունը բարեպաշտների վարձն է, եւ շատ շուտով նրա օրհնությունը խնդություն է տալու նրանց։ Մի ասա, թե «Էլ ինչի կարիք ունեմ» եւ «Սրանից հետո էլ ինչ բարիք պիտի լինի ինձ»։ Մի ասա, թե «Սա բավական է ինձ»։ Սրանից հետո էլ ինչ չարիք կարող է լինել։ Երջանկության օրը մոռացվում են չարիքները։ Չարիքի օրը չեն հիշվում բարիքները։ Քանզի տիրոջ համար դյուրին է վաղճանի օրը մարդուն հատուցել ըստ իր անցած ճանապարհների։ Մեկ ժամվա տանջանքը մոռացնել է տալիս հաճույքները, եւ մարդու վաղճանի ժամին հայտնի են դառնում նրա գործերը։ Մարդու վաղճանից առաջ Երանի մի տուր նրան։ Մարդ ճանաչվում է իր ворթիներով։ Ամեն մարդու մի ընդունիր քո տունը, քանզի բազմաթիվ են նենգավոր մարդու որոգայթները։ Ինչպես որսորդն է դարան մտնում կակավ որսալու համար, այնպես էլ ամբարտավանը, որի ուշքն ու միտքը քեզ գլորելն է։ Նա բարիքը վերածում է ճարիքի եւ արատավորում այն, ինչ ցանկալի է։ Կայծերի շատությունից բորբոքվում է կրակը, այդպես էլ մեղավոր մարդը մահ է նյութում զգուշացիր խորամանկ մարդուց, քանզի նա չարիք է նյութում, գուցե նա քեզ հավիտենական պարսավանքի տակ դնի, քո տանը բնակեցրու օտարին, եւ նա խռովություն կգցի քո տան մեջ ու կոտարածնի քեզ քո յուրայիններից։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 25-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Տերմեսրոպ քահանա Արամյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։